Գազամատակարարման լուրն իհարկե ուրախացնող է, բայց արցախցիները գիտեն, զգոնությունը կորցնել չի կարելի։ Ադրբեջանական նախաձեռնությունը կարող է կրկնվել parberabar ցանկացած պահի Արցախը հուսահատեցնելու, խոճապ առաջացնելու եւ սեփական քաղաքական օրակարգը սպասարկելու նկատառումներով։ Հակառակորդն այդ առումով կանխատեսելի է այդ իսկ պատճառով եւ պետական եւ հատկապես հանրային մարմինները տարբեր նախաձեռնություններով փորձում են աշխարհի ուշադրությունը սևեռել արցախցիների գոյաբանական խնդիրներին։ Արցախում ստեղծված հանրային ժողովուրդն էլ առաջարկություններ է ներկայացրել հանրապետության նախագահին ստեղծված իրավիճակից ելքի իր տեսլականով։ Ժողովրդի ինքնապաշտպանությունը որակապես նորմակարդակով կազմակերպելու հարցը հրամայական է, ասում է հանրային խորհրդի նախագահ Արմեն Գևորքյանը։ Մենք պաշտպանության համտանգության ոլորտներ են առաջարկություններ ներկայացնում, չենք բացում փակագծերը եւ նախագահային եւ այսօրվա դրությամբ մեր քաղաքապետության պետ Ռուբեն Վարդանյանին դեր պատասխան չենք տացել։ Առաջին հարցով պաշտպանության համտանգությամբ արդեն նախագահը պատասխանատուներին հանձնարարել է, արդեն գործընթացի ընթացքում է։ Առաջիկայում քննարկումներ կլինեն։ Մենք են ենք մասնակցելու։ Մենք մեր առաջարկությունները արդեն բաց տեսքով հիմնավորելու ենք, ինչու ենք առաջարկել այդքանը։ Ինքնապաշտպանական ստորաբաժանումներ ունենալու իրավունքը այդ թվում եւ Արցախին վերապահված է ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ եւ հանրային խորհուրդն ինքնապաշտպանության ուժերի ստեղծումը նախաձեռնելու մասին ՄԱԿ-ին դիմելու առաջարկ է ներկայացրել։ Հայտարարությունը դա նորություն չի, ամեն մի ժողովուրդ աշխարհում, ըստ ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51 հոդվածի ժողովուրդ կամ իշխանության խմբավորում իրավունք ունի ինքնապաշտպանվելու, որտեղ այնտեղ ամեն դե նշված է։ Արմեն Գևորքյանն ասում է, որ Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերի մասին Արցախի հանրապետության օրենքի նախագիծը քննարկումների եւ մշակման փուլում է, որը Արցախի հանրապետության խորհրդարանում ընդունվելուց հետո իրավական հիմք կդառնա ժողովրդի ինքնապաշտպանությունը որակապես նոր մակարդակով կազմակերպ կազմակերպելու համար։ Բազմաթիվ հրապարակային եւ չհանրայնացված հանդիպումներ ու գրագրություններ են եղել ոչ միայն օրենսդիր եւ գործադիր մարմինների ղեկավարների, այլ նաեւ հանրային ակտիվություն ունեցող տարբեր գործիչների հետ։ Կոնտակտներ են եղել նաեւ ռուսական կողմի հետ, ասում է հանրային խորհրդի նախագահը, անդրադառնալով հանրային խորհրդի հասցեին հնչող քննադատություններին, ասելով, որ ամեն գործ չէ, որ հրապարակայնացման կամ բարձրաձայնման կարիք ունի։ Հանրային խորհուրդը արդեն կարճ ժամանակում հանրաժողովները ակտիվ գործունեություն են ծավալել ամեն հանրաժողովի անոլորտներում, ուսումնասիրություններ են կատարել իրենց ոլորտներում եւ ըստ հաստատված կարգի ներկայացվել է մեզ կանոնադրության համաձայն էլ մենք համապատասխան ձեւի պիտի ներկայացնենք հանրապետության նախագահի հաստատման որպես առաջարկություն։ Այսինքն այս բարդությամբ հանրային խորհուրդը իրավասությունը նաեւ մենք ուսումնասիրում ենք վեր ենք հանում այն բոլոր հարցերը կապված մեր հանրության հանրությանը, հանուր ժողովրդին ու ուսումնասիրում ենք առաջարկության տեսք ենք տալիս ու ներկայացնում նախագահի։ Պաշտպանության անվտանգության հանրաժողովի կողմից երկու առաջարկություն արդեն ներկայացված է, սոցիալական առողջապահ հանրաժողովի մի առաջարկություն ներկայացված Հանրային խորհուրդն օրերս հրապարակել է ռուսական խաղապազորակազմի հրամանատար գեներալ-մայոր Վոլկովին ուղված նամակը, որը դեռևս դեկտեմբերի 6-ին է հղվել նրան։ Դիմելով ռուսական խաղապազորակազմի հրամանատարին հանրային խորհուրդը մտահոգություն է հայտնել Արցախում Ադրբեջանի կողմից բարբերաբար իրականացվող սադրանքների, ռուսական խաղապազորակազմի пассивության կամ այդ սադրանքների արդյունքում ի վնաս հայերի ադրբեջանական կողմի պահանջների բավարարմանը գնալու քայլերի առնչությամբ։ Ձեր հայտարարությունը ադրբեջանական կողմի Կոմի հետ Գորիս Ստեփանակերտ ավտոմայրուղում ադրբեջանական հենակետ տեղադրելու եւ հայկական տեղանունների փոխարեն ադրբեջանական տեղանունների ռուսական կողմից շրջանառության մեջ դնելու պայմանավորվածություն ձեռք բերելու մասին Արցախի բնակության մոտ ոչ միայն վրթովմունք են առաջացրել, այլև տագնապ իրենց ապագայի նկատմամբ, ասված է նամակում։ Ռուսական խաղաղապահների անհամաչափ եւ ոչ այնքան արդյունավետ պատասխան քայլերը ստիպում են, որ Արցախի ժողովուրդը մտածի իր ինքնապաշտպանության կազմակերպման մասին։ Այո, մենք թուլացած ենք, բայց վճռական քաղաքական, մեր կենսական շահերի, մշակույթի, պատմության պաշտպանության մեջ եւ անթույլատրելի ենք համարում զիջումները Արցախի ու Արցախի ժողովրդի շահերի հաշվին։ Հանրային խորհուրդը նաեւ հանդիպում է պահանջել ռուս խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ հանրությանը հուսող հարցերի քննարկման համար։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։